أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن A to je hadis 182. po redu. Anas ibn Malik radijallahu anhu قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولم ولا المفطر على الصائم. Kaže Enes ibn Malik, bili smo sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi sallam. Misli, bili smo na putovanju, u Safir. Kaže, nije korio postač oni koji su ostali post, niti, niti oni koji su ostali post su korili, kritikovali postače na putovanju. Hadi smo defku na ih. Šta znači ovo? Znači opće značenje hadisa je znači da, da je skupina ashaba, kako prenosi jedan bin Malik, bili sa, sa poslanikom, sa lalazim, bili, bili, su na putovanju, pa neki od njih su postili, a neki nisu postili. Misli su ovdje mjesec Ramazana. A potvrđivao je poslanik sallallahu ali wasallam ponašanje jednih i drugih. Nije rekao ovima što postite, niti on rekao što vi ne postite. Iako je osnova da se posti. A, a, a ostavljanje posta na putovanju je olakšica. I tako ne priliči, znači da onom ko, je, ko koristi olakšicu da se kritikuje, da se negira njegov ponašanje. I zbog toga, kako došlo od Isu, nisu, nisu korili, kritikovali, niti prigovarali, ni oni koji postoje onima koji ne postoje, ni obrnuto, oni koji ne postoje onima koji postoje. Ovaj hadis ukazuje na to, znači osnova, to je e, dozvola, dozvola e, mršenja, odnosno ostavljanja posta u toku putovanja, E, sama potvrda poslanika sallallahu alejhi jednoj i drugoj strani ukazuje na dozvolu i posta i ostavljanja posta što je vrlo bitno što je vrlo po pitanju znači konačnog propisa znači da je da u tome ima širine ostaje samo dilema oko toga šta je bolje od toga dvoga o tome ćemo govoriti ima ukazuju i hadisi na to drugi koji ćemo spomenuti Andalusam Andalusam